haba ayatandukanye yose turabakira kabisa mu rupaso n'intangere muze mudushikirize rero amakuru tutamenye nuko rero ikiganiro ahiwanyu havuga make cyo no munsi kigiye kuremeshwa na jewe Jean Marie Vianenge ndakumana abeshi bantazira call me hari ya muhinga bw'ivyo mare nko ko ndafashwa na mugenzi wanje engineer Albert Wayo ni nawe rero agiye kufasha kwakira ama telefone yanyu ah, kamaro ye eh, ugwaruka turiko turandika amateka eh. ajanye n'icubahiro yaradukanguriye gukora ibikorwa asha kabisa no mu miseze naho ringozi kabisa ndabona uri kurandika amateka kabisa mwaramwumviye nyiri cubahiro mu kurangura imigambi iterambere eh ujya tumuri inyuma koko no mujama w'ugwaruka mujama w'abajene baba jene kandi turamushima kuko igihugu ariko aragishyira ku murongo naho hamwe hamwe hari abatobyi bagomba kuguma batoba mugabo ntacyo bazoshikako asha nawe nyine urumva ko avuga ko yabahagurukiye oya yaba ahagurukiye burema kandi nibyo kandi yarabyiyemeza ategeza kubishikako kuko ni umugabo w'ijunja n'ijambo kandi ariko arabikora eh, kandi yatusezeraniye ngo nzo musuku wanyu urumva ko ari umusuku wacu asha burya ariko arandika amateka muri afurika kuko arabona ko nawe nibafata akarorero ariko aratwereka mhm. ariko bona disirasi ako karagaciyemo kazere utubwire rero amakuru nyezina eh, ndazi eh. kwerere mu rubirizi sinzi kutubwira ngo mu rubirizi cyangwa ayandi yobara bayandi hantu kaza utubwire Eh, amakuru ngomba kubabwira uyu munsi mm. musanzwe si yabaye kuko tuvuga kuri bintu byo hari ibintu byo mu butungane mm. mu butungane n'ukuri jewe nagize amahirwe gatoyi mfise n'uwo yari afunzwe ninjira mu mpimba mm. ugaca usanga by'ukuri hari abantu benshi bari mu mpimba hajyanye n'icubahiro arinda asemerera mhm. ni ukuri ibibazo biruzuye ugaca mhm. usanga umuntu yarejejwe mhm. mugabo amaze igihe n'igihe dosiye yiwe itigira ibyingururwa mhm. ibyo bibazo rero ni ukuri hajya ubonye nyine icyo bararinda by'akakominduru eh. ni ukuri mu butungane haracari ibibazo kurema rero icyo twosaba kimwe abantu bakora mu butungane nibashire amadosiye ku murongo gushyira ibintu ku murongo biremuka hagati uyu ariyo ugasanga umuntu adafite umuntu amukurikirana uyu muntu aramaze n'imyaka ibiri cyangwa n'imyaka itatu dosiye yiwe burema itarugururwa mm, mm. itaranakurikirana mm-hmm. ni ukuri ikibazo cyo mu butungane yuko zokora ibyo ari karategeka kuko yavuze ati utazokora tuzomukura tubashiyeho ubuntu mm. kandi bazosanga muri iki gihe urwaruka ntibarushinga amabanga mw'iyi minsi baze bavuge ngo ariko ararenganya kuko ariko arasemerera mhm. avuga ati kora shyira ibintu ku murongo urwaruka nabwo rero rurabona ati wana twebwe ibintu byoja ku murongo ugaca usanga umuntu ari mubi nta muntu azomugwanya kuko ntawugwanya umuntu ariko avuga ukuri avuga ati ibintu bitumbeye mm. ni ukuri tumuri inyuma kandi abantu bariko baravuga ngo ukazabumva ngo ibintu byazinze ntibyazinde yawe byazinze kubera hari abantu bagomba kuguma batuba mm. abo batuba nabo tuzoza turamwereka je narasabye ati iconkanye n'icubahiro nkaja nko mu nama yiwe mhm. nomubwira ati nyene icubahiro je ndi mugwaruka nkora vraiment mm-hmm. kandi nama nabivuze ndakora kuko imigambi ndayikora ndashigikiye igihugu kandi igihugu canje ndagomba ko gitera imbere mm. ni ukuri nomubwira ati ibisate ibi n'ibi n'ibi n'ibi ni ukuri raba kandi tuzomubera amajisho ariko yatanze inimero ya telefone ngo abazobona ibitagenda neza muze muramukebura hariho abantu mu bisanzwe hari abantu bakibura nabo bagaca babesha mm. oh, kuko muri iyi minsi birabaho ugaca usanga umuntu agiye gukebura kugira aze kudodobereza abandi basanga mhm. abantu bari hariho abantu bigira ngo ni abantu bo mu iperereza muri iki gihe b'ibinebwe ugaca usanga ntibari ko barakora bagaca birirwa baradodobereza abandi abo nabo nabo ntituzobagwanya kuko niba bari ko barashyira mu ngiro icyo yabasabye hari abantu mm. binyegeza mu mategeko kugira badendeza abandi kuko ibyo byarabaye ko no kuwo tuvukana jeburema Ijoashe Utwakuri hejo yoha Mugendana Ah ibugendana muri ko muratwumva Zo turashima Imana Sawa kaze nawe ugira icyo ushikirije Ego turashima nyene kwenye n'icubahiro nari karakora naraba gumagerageza aba bantu baguma bonona igihugu biba azarabashyira kw'iminwe abahanura abenegihugu tubeho neza Kacha chongi atuka buka kini nacho. Ego. Barabe, barabe, kabisa isukari voneke, isima voneke. Mmm. ama ah, bintu bigume bimeze neza agasukari ah, nako ntikaraboneka amabuji muri quartier mugiye ukarondera ni mukaronka yo reka reka ari umurongo nanye mbona kuri honze mu eh Gawe emi batonze kweri kandi abatonze babahaye ah kandi bagaca babakurisha giciro nyine cha leta yego baracyubahiriza kuri kwawe eh, aho ni sawa ngira ngo bizogenda birashoboka buke buke ah mikindi nacho yego me Eka tukengurukire umutama wacu nze kabisa turi nyuma yiwe. Yewe ufatse uvuga umutama wahe chama wacu nyene adutwara mukuru w'igihugu eh emwe nukuri ndagerageje kabisa igisagara cyacu dukeneye kuko kiba gifite nyene ishusho nziza eh Yego kabisa emwe nagerageza kabisa nako dukeneye kuba hano heza atagatse ameze neza uti igisagara rya gitunganye neza kimere nka kujya kwa Washington DC nawe araho umuntu gute kandi yatejeje ibiti uwo muntu none kutamumbwira ninde ndamwumve nanje yaje gutwara aho hantu hari musitanteri eh niwe yaciye y'iryo tongo aca avuga ko arahiwe kandi yarahareta eh wece wece wece yaciye yemeza yuko ngo twatsinzwe eh kandi aho hantu nabo baburana aho baburana bahari hari ahantu hato kandi haratwaye na rusizi mm eh, aro we Uche ugenda ku mushikiranganje u j e j w e ibidukikije mu bashikiriza ico kibazo baca w a g i k u r i k i r a n i r a hafi canke mu bushikiranganje b k i n t w a r o y'agati mu gihugu. Uko n'ukuri uko n'ukuri muri kagwema nzima umukuru w i g i h u a u aturebe atuvugiye canke arebe ico yokora natubwize twitwara. Eh. akabijya nako uko uguze uduseke tw'ijana mirongo icenda n'amajana abiri na mirongo icenda cyangwa amajana atanu muca muronka bonusi y'amamesaje hamwe n'iminota yo guhamagara ku buntu izo bonus zikaza ziyongera guhera ku minota musanzwe mufise yo guhamagara fyonda kanyenyeri amajana na mirongo ine na kane akadirisha mushiremo ukabanga canyu kugira mwinjire muri eco cash muca muhitamo gatatu kugura amayinite hama kabiri uduseke hama muhitemo gatatu liberté muca muhitamo agaseke kose mwifuza kwigurira cyangwa kugurira umugenzi mwumva mutokoresha eco cash mu kugura uduseke twanyu twa liberté ntimusubire guhangayika koresha eco cash mu kugura uduseke twanyu twa liberté murete maze mwironkera amabuni turabandanya twakira aba twakura muri kino kiganiro giricushikirije na kwa iwanyu havugwa maki sangwe rero undi munywanyi ku murongo alo alo alo ndagwaye mwiriwe mwiriwe nimore nimore hama icyo nagomba mvuge eh. nagomba mvuge ko hariho akantu nanibagiye kuri ibi bintu byo kuvunja aha ibintu byo kuvunja nabyo ne turasabye ni ukuri nyene icubahiro naho babifate mu ntoki kuko ni ikibazo kiriko kirarenga ni ikibazo kimaze kuba ko hariho abategetsi bamwe bamwe mm. bafashe amabiro y'abantu bamwe barayashyigikira ariko akora amakosa menshi cyane rwose amakosa ameze gute bwana radisirasi bariko babunda idorari rigeze ku bihumbi bine mm. na mirongo itanu mm, rimwe eh. rimwe idolari iri kurivunja bine na mirongo itanu mm. nta biro n'imwe iri kuvunja mu kuri ngaha muri iki gisagara cya bujumbura mm. eh, kandi jene nane naterefone na mere doravire ndakimubara ati baciye bafata abantu bamwe badafise abantu babashigikiye ibiro zabo baca barazugara baca basigaza amabiro asanzwe afise abandi bantu bari bariko kuko ntabonze gusa amatohoza baze bayakore mm-hmm. ugaca usanga rero mu rudandazwa umwe baramufunze uwundi nawe ariko arakora kandi ariko akorera mu makosa nyine mm. ubundi agomba ndaguhe jewe ndafise ndafise umutaye uwo dusangiye na petifire kandi ndashima nanjye n'icyubahiro verema mm. icyo gihe imana yaramfashije ndaja gusenga baranyakira kandi verema amatohoza yagenze neza mhm. kandi yavuze ati amatohoza bayakore basanze atari ikintu na kimwe twagirizwa verema mm. gusa naho uwanje ajya mu mpimba kandi ndashima ko n'ukuri yavuyeyo mugabo hari ibitaratungana mm. kuko haba kone yacu ntibarayugurura kandi ndavuga ati nimba mukina ko tubereka transe y'ibintu byose dukora reka tuyibereke gushika naho ngenda muri documentation vraiment ndasigura neza uko ibintu bimeze mhm. ndabibasigura ndabereka twebwe nimba mugomba gukora akajagari mu bintu byo kuvunja koresha iyi strategy ibi n'ibi n'ibi n'ibi mugabo gusa nagomba yuko ibyo natanze sinzi ko babikoreye ko mhm. musanzwe ibiriko birakorwa mu gihugu twe turugwaruka turabibona mm. nicyo gituma tugomba guterera igihugu cacu mugabo hari igihe uca usanga hariyo kode y’undi muntu yasizeyo wewe ugiye kuvuga ukuri ugaca wewe ubaye umwasi kandi uriko uravuga ati ibintu bitumbera uko utiriwe kugira bigende neza ibi byo kuvunja amafaranga mvamakungu kwanza muri no minsi wobanza ukibutsa igiciro idolari rigeze ko kuri muri berbe uretse ngaho kuri marishe noire nicyo gituma ndiko ndavuga nti mu bisanzwe abantu abagwiza tunga b'iki gihe ntibagomba kuvuga ukuri mm. haba hakwiye ko haba komvera bakavuga ati dufite ibibazo ibi n'ibi n'ibi n'ibi kugira ikibazo gitora inyishu gikeneye ko twocigira mugabo bamwe bagaca bagenda kurega abandi rero nibo bariko barakora amakosa rero bagaca barega abantu mwenga harimo kwerimina kweriminana bamwe bamwe mm. rero rero nobwira abantu nzeye tuvuga ukuri ikibazo gihari ah, n'ababyeyi bacu igihugu n'ababyeyi n'icyubahiro n'umuntu yumviriza tumubwire ati ikibazo kiraha y'ayo mabiro ugaca usanga abiri ihagaze ngaha uje kurondera idolari nka jirongo mm. aho kuvuga ukuri ko ibyo bibazo bihari kandi n'urizanye wese nimba arizanye ntajya abaha mm. baca barigura ku mahera menshi hanyuma bagaca bongera rigaca rigurishirizwa ku matelefoni mm. nicyo gituma hano agomba mvuga ni ikibazo gihari tuvuge ati ibibazo bihari ni kugira igihugu cyacu gitere imbere mugabo uzoza turanyegeza ibibazo bizotuma igihugu cyacu tuvuge ibibazo bihari kandi igihugu cyacu ni ukuri tugiye turavuga ibibazo neza uko biri mu kuri nk'uko nyine icubahiro bigomba ibibazo bizotora umurongo kandi igihugu cyacu bizokwisununura ariko hapana kuba akazi kamwe kemererwa ibintu kagaca kabesha igihugu kakabesha abategetsi kandi kariko kavuga ibintu by'amakosa mm murakoze cyane namwe mugira ijoro giza sawa sawa Mbo, baca umugani mu kirundi bati ubusa busumba akamara amazi eh. ubu kirazinze mugabo kiraboneka eh. mugabo twebwe n'ubundi abakiriya bacu baca bagomba kuturiha yabeyi imwe bahora baturiha mm. kandi igitoro cyaraduze ah. urumva rudugije amajana atanu umukiriya akidoga ari umuntu yari yihuta cyane ngo nta kundi ngo reka mutse kuyaguha sigoma zitwiba gushyika n'ubu uti abakiriya babimenye yuko byaduze ntibaze baravuga ko muri ko murabiba ahubwo muri ko murabishuza bivanye n'ingene eh, namwe mugura igitoro eh, none nk'ubu nka aho naho nk'ubu nka mvuye kwa busigo ndagutwaye mu ibenga wa minoti ya bibiri eh. mugabo ubu uwunya ucuma demiri sanisa mm. naho mbonye wumye neza wakawutse wabambiye sawasawa ndemera kugutwara kuri demire nkaca mvuga ati nsa niyaranza ndondera karituru kugira ngo ndabe ko nokunguka ko uzumanukanye eh eh wamanukanye uko biri kose mm. ubu turaryama turaruhuka umwanya w'ukoga turawuronka ntitukirara mu masitasiyo mm. ntitukirirwa izuba ridukubita muri make vrema leta yarayikoze ibikora inka no muhira abana n'abakenyezi banyu barababona ko babyishatse eh, ko babishatse bitandukanye no mu misi yahera yo ubu baratubona none ko mu misi yahera ngiye kuwa mbere basubira kumbona ku wa kane eh. nkamara amajoro ane mu isitasiyo ndi mu gahanga n'imirango ine mm. eh, n'agataye k'agataro wari ufise ugasanga uguma ukajya uguma ugakoramwo mm, nuko tubacanishashi ku murango usimba kugira imbabura ntigume imanitse eh, bikagorana nani inzara yari iri mu kwica abantu kuriha inzu amatara n'amazi amaze gukina n'ibitsindo amaze kwinjiza urakoze n'amapasi amaze gutanga n'amapasi amaze gutanga avamo ibitsindo sawa sawa icyo rero bana no mukanya ndaza kubiguhereza njana biraba mukanya ucubira bucubimpereza nyambara umukinyi nkunda kuri no siya rurema ni Cristiano hamwe na Kylian Mbappe eh none ko bavuye muri Real Madrid uracayifana none ega tenda cyafana Real Madrid eh nuko rero ni maishani ya mungu ni nawe cyaturangiriza kino kiganiro ariko rero imbere yuko ndababwira batwakuye kizimyamwoto icyo nakubwira rero Cristiano Ronaldo mu mugwi wa Al Nassr amaze gukina inkino 16 akaba amaze kwinjiza ibitsindo 14 akaba rero amaze kuronka ikarato zitatu z'umuhondo zi, nuko rero natwe tutari mu makuru y'inkino hamwe na Desire Maisha Niyamungu twakuye ringa mukanyosha wakoze cyane yakoze na mugenza mugenzanje engineer Ndowayo Albert yari karafasha kwakira amatelefone yanyu Jean Marie Vianney ndakumana mwari kumwe kuri micro ndabasezerere ndabifuriza kugira ijoro ryiza mukanyisase Omen Ndowayo haza kwashitsa no kuri micro aca bashikiriza amakuru y'ikirundi mugira ijoro